Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 15, 708. Nahalal bilang ika 87 banal na papa si Pope Sisinius. Kanyang isinulong ang pakikipagkasundo sa pagitan ng Roma at mga mamamayan ng Lombardo at Saracen. Subalit kinapos ng panahon ang Santo Papa sa kanyang magandang hangarin matapos pumanaw pagkalipas ng dalawampung araw. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.